الحمد لله الذي هدانا لهذا والله لا يهتدي لولا هدانا الله فلا تكن مع الصامت yasaklı. Yasaklı yani harama, günaha kat kat cezaya tabi tutuluyor. Şimdi mesela Cemazetül Afrika'ya çıktı. Onda yapılan günah, içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek, yalan söylemek haram. Fakat şimdi Recep ayı girdi, ne oldu? Kat kat Ne gibi oldu şimdi? Efendim kumarasına haram, Mekke'ye işlerse belki haramda haram, haram şey. Kat kat haram. Bir de Mescid-i Haram'da işlerse Kabe'nin içinde kat kat haram. Onun gibi zamanı haramı var, mekanın haramı var. Mekanın haramı harem görür. Korunmuş sahadır, Mekke'de Kabe'nin haramı. Zamanın haramı da dört tanedir. İşte mübarek Recep'e Şimdi felâ tasıbı muhînâ tezekûn. Sakın bu ayağına Allah'ın cemaat etmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı pişman olduk. E, işlediğimiz günahlardan asla razı olmadık, memnun olmadık. Çok üzgünüz. Keşke olmasaydı diye tabii talep ediyoruz, yani ne yapıyoruz? Ve lakin kul kusursuz olmaz. Allah nasıl kullar? Düşmek kalkmak bir Allah. Onun için ki biz bundan evvel yaptığımız günahlardan af istiyoruz, tövbeye başlıyoruz. Estağfurullah.

Fikafkan Then etsin. Estağfurullah. Del Celal-i 谁先来？ shall Yeah, deneyin. Ondan sonra siz bu faziletlerine iman edin. ıslah etsin. Herkes telefonlarını biliyorlar. Ondan sonra orada dinleyen kelimeler kaynağı 오늘